بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحديث السابع والعشرون حديث دقدمي تربق فاتي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نواس إلما سمعان الرأ ودفمي ربي سر حاجالته عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي الرأوديس نجا رحمن الرت هاجرات قال نبي ربي نجد البر خير حسن الخلق عمل متلول والإثم دلين ما حاك في نفسك واللبوتي سققتي سنانياتي وكرهت كجبتي أن يطلع عليه الناس نمن الربت في أرجو رواه مسلم حديث إمام مسلم تؤديسه وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال وابسة رب مرب الرهاجالة قال نجده أتيت رسول الله رسول ربي تؤفه فقال جئ رسول ربي جئت تسألني عن البر خير الرانا غافت شرفته نانجد أنجد فقلت نعم ايت يا رسول الله جديني يجد وابسان قال رسول نجد استفت قلبك لبوتي غافت البر خير مطمئنت إليه النفس هم لبون تي اتسي أمنتي قد سيتر سلابته واطمئن إليه القلب كقلب تي اتسي رقاتي والإثم دلين ما حاك في نفسك واللبوت كيس سدد ديميس نياته وتردد في صدرك قمك كيس سدد ديبئيس شك سيسه وإن أفتاك الناس نمن الليسيها فردوا وأفتوك يوكاس اللي ها فرتشي فتني دبين حقنوا مجرانين حديث حسن حديث نكون غاريدا رويناه فمن حديث كان في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي كتاب مسند الإمام أحمد في دارمي قدس فمن بسناد حسن سند غاريداني جد حديث نكوني البر حسن الخلق جد تلتو جتون حالما تلودا حقيقة خيري هما جره haqiiqaan kayriidhaa amaluma gaarii qabaachuudha. Birrii jechuun ma'anaa lama qabaa. Ma'anaan tokko ma'anaa waliigalaati. Ma'anaan tokko ma'anaa dhuunfaati. Ma'anaan waliigalaa khayriin yookaan birriin achitti dubbatame suni diinama hunda jechuu. Jamiicni shari'aa islaamaa yookaan hundi shari'aa islaamaa birrii ni jedhamti. Khayrii jedhamti. Kalammataa ka dhuunfaa kan jennu suni ilma namaatti tola ooluu. ilma namaatti isa wajjin jiraachuu keessatti tola oolu jechuu ma'anaa lamaan kana qabataa birrii wayta jennu islaamummaa guutuullee ni qabata nama wajjin amala gaariin jiraachuullee ni qabata kanaaf hadiisa kana keessatti khayrii gara lamaaniinuu laalla jechuudha birrii wayta jennu faallaa isaa ammoo ismiitu jira ismii jechuun diliidha diliin martabaa lama qabdi tokkoffaan lubbuu namaa keessa deddeemuudha qalbii namaa shaagaluudha namni na arga jedhanii ceem'uudha akka namni irratti sin agarre gartanii jibbuudha kuni ka hadiisa nawwaas keessatti dubbatamte kalammataa lubbuu kee keessa si deddeemtee qalbii tee si shaagaltee namni illee si murteessu maasiyaa miti kun jedhee wanti sun eega qalbii teessin nyaattee sin qalbii teessi shaagalte diliidha jechuudha. Tanatu irra cimtuudha ta duraarra. Maaliif jennaan ka duraa erga saalfatirraa dilii dalaguu dhabuun ni mala. Ta lammataa sana hoo erga namni isaa murteesse namni nu akkana naan jedhe jedhee dalaguun isaa waan maluuf jecha tanatu irra cimtuudha. Tanatu irra gabrichamiidha jechuudha. rasuli rabbi sallallahu alaihi wasallam istafti qalbaka jedhanii lubbuu tee gaafadhuu jedhaniin ufumaa deebii ufii deebisii jechuudha qalbii ufii gaafachuun sharxii lama qaba tokko hikmaa yoo qabaattee fi waan namarratti wal fakkaatu keessatti murtii kennuu yoo dandeetti lubbuu ufii gaafatuun kan lammataa namichaan qalbii ufii gaafatu suni nama adlii qabu nama diin isaa keessatti jabaa ta'e ka shari'aarra gadi dhaabbataa ta'e isatu itti baaname jechuu yookaan akkanumaan namuma agartanii waa takka jaahila homaan beyneen lubbuu ta'e gaafadhu jechuun hin ta'u maaliif halaala haramaa waan addaan hin beeyneef jechuu qalbiin isaa isa janyaan gaarima jedhee itti fufareen kanaaf nama shari'aa beeku nama gartee lubbuun isaa isa waqqastu tahuu qaba jechuudha. Wayin aftaa kannaas wa'af ta'uka jechuun namni illee si himuu si himuu baatu eega qalbii ta'e keessa si shaagalee diliidhaa irraa gori jechuudha. Wayita kana sharxii lama qabaa wanni qalbii ta'e keessa si seene suni qalbiin ta'e bal'achuu fi dhabuu kalammataa. نمتشان اتقافة تسني هواء إسات في فردو كان جيتشون حالا كانان خيري في شري أدام باسو دندين أجل حديث نكينا حديثا اتعانون هكا ورتدي بنوتي نقاكي سجرات